الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhađirima i ensarijama i svima onima koji ih slijede dobra djela čineći, a i oni su zadovoljni njime. Za njih je on pripremio dženecke bašče kroz koje će rijeke teći i oni će vječno i zauvijek u njima boraviti to je veliki uspjeh. On je jedan od osmorice koji prvi primiše islam. On je jedan od desetorice koji su još za života obradovani džennetom. On je jedan od šestorice ashaba koji su sačinavali vijeće šura na dan kada se birao halifa poslije smrti Omera el Faruka. On je jedan od onih koji su davali odgovor na naša pitanja. A Allaho poslanik, sallallahu alaihi veselem, još bijaše živ i nalazio se tu u Medini među muslimanima. Njegovo ime u džahilijetu bijaše Abdu Amr, a kada primi islam, Allahov poslanik ga prozva Abdurrahmanom. To bijaše Abdurrahman ibn Auf, neka je Allah s njim zadovoljan, neka ga učini zadovoljnim. Abdurrahman ibn Auf prihvati islam prije negoli časni poslanik poče da se sastaje u kući Erkamovoj, a to bijaše samo dva dana nakon prelaska Ebu Bekra na islam. Doživio je na Allahovom putu sve one patnje koje su doživjeli prvi muslimani, pa je saburio kao i ostali što su saburili. يا شفاء لجروحي كيف صبري آه وجموحي كيف صبري آه وجموحي قالني يوم الفراق آه آه لو تدري بحزني والتياعي آه حين قالوا أشرقت شمس الوداع آه وتقبت فرحة اللقيا كبرق آه وسمانا أظلمت بعد الجماع Bijaše čvrst, a i drugi čvrsti bijahu. Iskreno je vjerovao, a i drugi su bili iskreni u svom vjerovanju. Bježao je sa svojom vjerom u Abesiniju, kao što su mnogi od njih sa svojom vjerom bježali. Kada je vjerovjesniku i njegovim drugovima dozvoljena hidžra u Medinu, on bijaše među prvim muhađirima koji učiniše hidžru radi Allaha i njegova poslanika. Kada je Allahu poslanik, sallallahu alaihi veselem, počeo bratimiti muhađire i ensarije, pobratimio ga je sa Ensarijom Sad ibn Rebijom, neka je Allah zadovoljan njime. Sad reče svom bratu Abdurrahmanu ibn Aufu, O brate moj, ja sam najbogatiji čovjek u Medini. Imam dva velika voćnjaka i dvije žene. Pogledaj koji od ovih voćnjaka ti se više sviđa, tako da ti ga prepustim i s kojom od ovih mojih žena bi bio zadovoljniji kako bi se s njom razvjenčao. Abdurrahman reče svom bratu Ensari, neka ti Allah da bereketa u tvom imetku i tvojoj porodici. Pokaži mi gdje je pijaca. On mu pokaza čaršiju i on poče trgovati. Kupovao bi prodavao, zarađivao i ostavljao. I ne prođe mnogo vremena, a on sakupi sredstava koliko iznosi vjenčani dar za ženu, te se oženi. On ode Allahovom poslaniku sallallahu alaihi veselim, a na njemu se osjećao ugodan miris. Allahov poslanik mu reče, šta je to u Abdurrahman? Oženio sam se, odgovori. A šta si dao svojoj ženi na ime Mehra? Dao sam joj zlata koliko je teška jedna košpica od datule. Napravi gozbu pa makar jednu ovcu zaklao, reče Allaho poslanik sallallahu alaihi i blagoslovi ga riječima. Neka ti Allah da bereket u tvom imetku. Kaže Abdurrahman, od tada mi je sve išlo na ruku, pa mi se činilo da kada bih kamen sa zemlje podigao, da bih pod njim zlato ili srebro našao. في ربوع المجد كنا نصنع النصر المبين ونبيد الظلم إنا لنا نور اليقين في ربوع المجد كنا كلنا عونا إلهي يا إله العالمين كلنا عونا إلهي يا إله العالمين إنها أنهار دم من فوق أرض المسلمين ويتامى وأيامى وتكالى إنها أنهار دم من فوق أرض المسلمين ويتامى وأياما وتكالى وأنين كلهم عونا إلهي يا إله العالمين بربوع المجد كنا نصرا نصرا المبين Na dan Bedra, Abdurrahman ibn Auf se borio iskrenim džihadom u ime Allaha, a ubio je i Allahovog neprijatelja Umeira ibn Osman ibn Kaab et Tejmiju. dan Uhuda čvrsto stajaše kada su se uzdrmala mnoga stopala. Bijaše postojan dok su bježali poraženi. Iz bitke izađe sa dvadeset i nekoliko rana, od koje neke bijahu tako duboke da je u njih mogla ući čovječja ruka. Međutim, Džihad Abdurrahmana ibn Aufa sa njegovim tijelom i životom može da se računa malim kada se usporedi sa njegovim džihadom sa imetkom. Eto, jedan put Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem hoće da opremi jednu vojnu izvidnicu, pa ustade među svoje shabe i reče: Dajte šta možete od svog imetka, jer ja želim da opremim ovu vojsku. Abdurrahman ibn Auf požuri u svoju kuću i reče O ja imam četiri hiljade, dvije hiljade dajem u zajam svome gospodaru, a dvije sam ostavio svojoj porodici. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve reče: Neka te Allah blagoslovi u ovome što si dao i neka te blagoslovi i bereket da u onome što si zadržao. Kada se Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem odlučio za pohod na Tebuk, a to bijaše posljednja bitka koju je on imao u svom životu, potreba za imetkom nije bila ništa manja od potreba za ljudstvom. Bizantijska vojska bijaše vrlo brojna i dobro opremljena, a u Medini tada bijaše nerodna godina. Put je bio dug, a obskrba vjernika slaba jahalica, konja i deva je bilo premalo, tako da su skupine vjernika dolazile vjerovjesniku tražeći da ih povede sa sobom, ali ih je on odbijao jer nije imao jahalicu da im dadne. Oni bi se vraćali suznih očiju i žalosni što nemaju šta da žrtvuju i udjeli, pa ih prozvaše uplakanima. Ta vojska dobi naziv vojska teškoće. Tada Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam naredi svojim ashabima da dijele imovinu na Allahovom putu, očekujući samo njegovu nagradu. Muslimani požuriše da se odazovu molbi Allahovog poslanika sallallahu alaihi sellem Među prvim dobročiniteljima bijaše Abdurrahman ibn Auf. On udijeli dvije stotine oka zlata, Omer ibnul Hatab reče Allahovom poslaniku. Smatram da je Abdurrahman počinio grijeh, pa on svojoj porodici nije ostavio ništa. Allahov poslanik, sallallahu alihi veselem, reče, jesi li ostavio šta svojoj porodici Abdurrahmane? On odgovori, jesam, ostavio sam im i bolje i više nego što sam im dao. Allahov poslanik upita, koliko to? On odgovori, ostavio sam im ono što Allah i njegov poslanik obećavaju od nafake, dobara i nagrade. أين جند المسلمين من وحوش حاقدين في سرايب دماء تغمر الأرض الفضاء صارخات بالنداء تستثير النائمين في سرايب دماء تغمر الأرض الفضاء صارخات بالنداء تستثير النائمين أين جند المسلمين أين جند المسلمين أين Krenu vojska na Tebuk, a tamo Allah počasti Abdurrahmana tako kako nije počastio ni jednog kod muslimana. Nastupilo je vrijeme namaza. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bijaše odsutan, pa je muslimane predvodio i imam im bio Abdurrahman ibn Auf. I samo što su sklanjali prvi rekat, pristiže i Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem pa stupio na namaz. Klanjao je za Abdurrahmanom ibn Aufom i njega slijedio tokom namaza. Pa ima li veće časti i bolje nagrade nego da neko predvodi džemat, a da za njim klanja najbolje od svih ljudi i imam svih vjerovjesnika Muhammed ibn Abdullah. A kada je Allaho poslanik sallallahu alaihi veselem preselio u najodabranije društvo, Abdurrahman ibn Auf preuze na sebe obavezu brige o majkama pravovjernih. Ispunjavao bi sve njihove potrebe. Izlazio bi s njima kada, ako bi neko išle. Odlazio bi s njima i na hađ, kada bi one išle. Na njihove nosiljke stavljao bi zelene prekrivače i s njima bi se zaustavljao u putu ondje gdje bi to one željele. To je odlika i čast koja je pripadala Abdurrahmanu, da su majke pravovjernih imale povjerenje i sigurnost u njemu. S time se mogao dičiti i ponositi. Dobročinstvo Abdurrahmana ibn Aufa prema muslimanima i majkama pravovjernih došlo je do te mjere da je jednom prodao svoju zemlju za 40.000 dinara, koje je u potpunosti razdijelio u pleme Benu Zuhre, odakle bijaše Amina, majka vjerovjesnikova, kao i ostalim siromašnim muhađirima i muslimanima, te ženama Allahovog poslanika. Kada je poslao majci pravovjernih Haiši, neka je Allah zadovoljan njome, njen dio tog imetka, ona upita, ko je poslao ovaj mal? Rekoše joj, Abdurrahman ibn Auf, ona reče, rekao je Allahu poslanik salallahu alihi veselem, o vama će se poslije mene brinuti samo oni najstrpljiviji. Dova koju je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve uputio Allahu za Abdurrahmana i Naufa da mu da bereketu i metku, pratila ga je do kraja njegova života. Postao je najbogatiji i najimućniji od svih ashaba. Njegova trgovina se stalno povećavala, a zarada rasla. غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء لغير الله لا نحن الجباه غرباء وارتضيناها شعارا في الحياة غرباء ولغير الله لا نحن الجباه غرباء وارتضيناها شعارا للحياه تسل عنها فإنا لا نبالي بالطغاة نحن جند الله دوما دربنا درب الأباه إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغاة نحن جند الله دوما درب بل سنمضي للخلود لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب الله نتلوه صباحا ومساء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب Njegove karavane su stalno odlazile iz Medine ili se vraćale u Medinu, noseći Medinelijama pšenicu, brašno, maslo, odjeću, posuđe, mirise i sve drugo što im je bilo neophodno. Odnosile su viškove onoga što su oni proizvodili, kako bi se to prodavalo u drugim krajevima. Jednog dana u Medinu stiže karavana Abdurrahmana ibn Aufa, a brojala je sedam stotina deva. Da, sedam stotina deva. Nosile su tovare hrane, razne robe i drugog što je bilo potrebno ljudima. Kada uđeše u Medinu, zemlja se uzdrmaše od topota brojnih kopita. Na sve strane čuo se neobičan zvuk i galama, a iša, neka je Allah zadovoljan njome, upita. Kakva je to buka što se čuje? Rekoše joj. To je karavana Abdurrahmana ibn Aufa. Sedamstotina deva nosi pšenice, brašnu i drugu hranu. Tada Aisha neka je Allah zadovoljan njome reče. Neka mu Allah da bereket u tom što mu je dao na ovom svijetu, ali nagrada na onom svijetu je opet veća. Čula sam Allahovog poslanika, sallallahu alaihi veselem, kako kaže, Abdurrahman ibn Auf će pužući ući u džennet. I prije nego će Kamile iz karavane kleknuti, dođe obveseljivač koji Abdurrahmanu ibn Aufu prenese riječi majke pravovjernih, a iše neka je Allah zadovoljan njome i obradova ga sa džennetom. I samo što ova radosna vijest doprije do njegovih usta, on hitro dođe a iši i upita je. O majko, jesi li ti čula to od Allahovog poslanika, sallallahu alaihi veselem? Da, reče ona. On prosto lebdeći od silne radosti reče, kada bih mogao, unišao bih u džennetu spravno. Majko, uzimam ti za svjedoka da cijela ova karavana, sve deve sa njihovim tovarom, sedlima i pokrivačima, dajem na Allahovom putu. Od tog lijepog i svjetlog dana u kojem Abdurrahman ibn Auf bi obradovan ulaskom u džennet, on još više poče dijeliti i trošiti imetak na Allahovom putu. Dijelio je imetak objema rukama, i desnom i lijevom. Dijelio je tajno i javno, tako da je podijelio hiljada dirhema srebra, a poslije toga hiljada dinara u zlatu. Zatim je udijelio dvije stotine oka zlata. Jedan put je muđahidima obezbijedio pet stotina konja, drugom prilikom dao je za muđahide petsto jahalica. ويقارن ما يراه بحال أمته الآن فقال أتتني في سكون الليل أطياف لماضينا لماضينا لماضينا وراحت تنثر الأشواق والذكرى أفانينا أفانينا أفانينا أتتني في سكون الليل أطياف لماضينا لماضينا لماضينا وراحت تنثر الأشواق والذكرى أفانينا أفانينا أفانينا وضجت في حنايا الروح أنات المنادين مسائل سائلكم من الأعماق عما كان يحيينا أتتني في سكون الليل أطياف لماضينا لماضينا لماضينا راحت تنثر الأشواق والذكرى Kada je prikučila smrt Abdurrahmanu ibn Aufu, on je oslobodio veliki broj robova koje je posjedovao. Oporučio je da se svakom čovjeku koji je bio učesnik bitke na Bedru iz njegove ostavštine da 400 dinara u zlatu. Svi su to uzeli, a bilo ih je tada stotinu. Oporučio je da se da svakoj od majki pravovjernih veliki iznos, tako da je Aisha, neka je Allah zadovoljan njome, često puta učila dovu za njega riječima. Neka ga Allah napoji sa vrela sebila. Nakon svega toga on je opet svojim nasljednicima ostavio ogroman imetak, koji se teško mogao izbrojati. Ostavio im je hiljadu deva, stotinu konja i tri hiljade ovaca. Imao je četiri žene, pa je četvrti dio osmine njegove ostavštine, koji je pripadao svakoj od njih, iznosio osamdeset hiljada. Ostavio je zlata i srebra toliko da se među njegovim nasljednicima dijelilo tako što su sjekirama komadali to blago. Još su dobro nažuljali ruke radeći taj posao. Sve to je stekao zbog dove Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem da mu Allah da bereket u njegovu imetku. Međutim, sav taj silni imetak nikad nije zaveo Abdurrahmana ibn Aufa, niti ga je imalo izmijenio. Kada bi ga ljudi vidjeli među njegovim robovima, nisu mogli da ga razlikuju od njih. صاحب الهم إن الهم منفرج إن الهم منفرج أبشر بخير Jednog dana pred njega je donesena neka obilna hrana, a on je postio. On pogleda u tu hranu i reče, Mus'ab ibn Meir, koji je bio bolji od mene, ubijen je, pa kad smo htjeli da ga umotamo u kefine, nismo imali ništa osim jednog komada platna. Ako bi ga pokrili po glavi, virile bi mu noge. A ako bi mu se pokrile noge, vidjela bi mu se glava za toga nam je Allah dao od Dunjaluka sve ove blagodati koje sad imamo. Bojim se da nam naša nagrada ne bude ubrzana, to jest data na ovom svijetu, a šta nas onda čeka na drugom. Onda je počeo plakati i jecati, tako da je odbio da jede tu hranu. Blagoli se Abdurrahmanu ibn Aufu, i sretan li je. Obradovao ga je s džennetom Muhammed ibn Abdullah. Njegovo tijelo do posljednjeg boravišta nosio je Dajđa, Allahovog poslanika Saad ibn Ebi Vekas. Dženazu mu je klanjao vlasnik dva svjetla, Osman ibn Afan. Posljednji ga je ispratio sa ovog svijeta, vladar pravovjernih, plemenitog lica, Alija ibn Abi Talib. Neka se Allah smiluje Abdurrahmanu ibn Aufu, koji je doživio najbolje što je mogao. اتبعوهم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم